ukončujem opäť pohodový novembrový čas. Aj v tejto chvíli, keď stojíme spoločne na kryžovatke, voľba je o smere, ktorý bude spoločný, respektíve môže byť odlišný, čo je stav, na aký narazíte aj za touto kryžovatkou, pretože vás to každú chvíľu postaví pred určitý druh voľby. Len to rozhodnutie bude za každým o niečom inom, možno jednoduché, možno bolestivé, ospravedlňované veľakrát použitým e, spôsobom, lebo rodina, alebo hypotéka, alebo menšie zlo, prípadne aby som mal pokoj a podobne. Ja neprichádzam moralizovať, každý sme minimálne raz urobili niečo, čo sme neskôr aj oľutovali a mali sme sa zachovať inak. Ak to ublížilo len nám, tak to až také tragické snáď ani nebude. Na tomto mieste si pripomíname križovatky a kroky skôr iných, aj preto, aby sme sa poučili, aj preto, aby sme ich prípadne zopakovali, respektíve nasledovali v tom dobrom slova zmysle, no a všetko nám to bude spestrovať a spríjemňovať muzika, aspoň teda taký je zámer a ak sa zadarí, potom to malo svoj zmysel. Vitejte pri Petrolejke, z Banskej Bystrice vám nerušené počúvanie želá Peter Kršiak. In this time endless rhymes, hidden voice of your tenderness. plakať od šťastia. V tomto ríme je skrytý hlas tvojej nežnosti, tak mi povedz, ako si po mne túžil, ako tieň anielských krídiel, aby to bolo unavené, milujem ťa stále viac a dúfam, že to bude navždy. Aj o tom sa spievalo v pesničke So Tell Me, alebo Tak mi povedz a spomínalo na Barbaru Haščákovú. 22. novembra v piatok uplynul rok od odchodu správy, ktorá zaskočila a aj dnes sa zdá byť neuveriteľnou. Ten takmer 44-ročný príbeh bol teda a je uzavretý, ale spomínať neprestávame. Ani dnes, krátko pred teda výročím narodenia 11. decembra, to bude o nedožitej 45-ke v prípade tejto košickej rodáčky, ktorá nám to tu dnes mala za úlohu otvoriť a aspoň jednou pesničkou sa takýmto spôsobom pripomenúť. Tých jednopesničkových tu bude viac, ale máme aj bloky, ktoré sú postavené na dá sa povedať, že jubileách, také pologuľaté si pripomenula včera v nedeľu 24. novembra Petra Černocká, No a dnes tu máme 10 rokov od odchodu Petra Habku, takže to sú dve mená, ktoré tu budú aktuálne dominovať, aj keď samozrejme v kalendári je tým výraznejším predsa len Katarína Katka ako cukor sladká. V rámci 330. dňa roku 2024 oslavuje nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike meno gréckého pôvodu, významovo čistá, mravná. No, skúste nájsť takú aspoň medzi Katarínami E, Sveta Katarína strčí úsle do komína. Ako bude na Katarínu, tak bude aj po celý január. Katarína na ľade a Vianoce na blate. Vyzerá to teda tak, že by sme sa mali čvachtať. Pokiaľ ide o deň ako taký, je aj svetovým. Ide o odstránenie násilia voči ženám. V roku 1999 bol pod záštitou OSN ustanovený práve na tento spôsob. Jeho história pochádza z Latinskej Ameriky, zvolený bol podľa dňa úmrtia troch sestier Mirabalových, ktoré boli násilne zavraždené v Dominikánskej republike počas vlády tamojšieho tzv. diktátora Truchila v roku 1960. Boli politicky aktívne, stali sa symbolom odporu voči diktátorovi po ich uväznení a poprave sa dostalo do pohybu hnutie odporu, ktoré o rok vyvrcholilo aj jeho zosadením. Tieto sestry sa stali symbolom odporu proti predsudkom a rodovým stereotypom. V mnohých krajinách sa od roku 2001 v tento deň začínajú aj intenzívne 16-dňové verejné kampane proti násiliu na ženách, ktoré trvajú zvyčajne do toho 10. decembra, čiže Medzinárodného dňa ľudských práv, ale predsudky tie si nesieme so sebou v podstate každý deň. Medzinárodný deň mesa a deň práv zvierat. Ten bol iniciovaný v Indii, pripomína sa od roku 1986. Hlavnou myšlienkou aktivistov je zrušenie spotreby živočíšnych produktov, koniec zabíjania, chovania zvierat pre potravinárske účely a podpora vegetariánstva a vegánstva. Podstatou je zníženie spotreby. No ale toto my tak nejak nedokážeme, hlavne blížia sa Vianoce, tak kto už by to práve v tomto čase veľmi riešil. Seriál Červený trpaslík môže byť, že niekomu sa dokáže vybaviť britský science fiction sitcom vysielaný od roku 1988 Eh, no a práve vďaka nemu je tu aj deň polievky gazpacho, ale to môže byť, že niektorí to majú radi aj bez toho, aby o nejakom seriáli tušili. No a čo v neposlednom rade treba vyzdvihnúť alebo posunúť do popredia, tak to je aj udalosť z roku 2348, ale pozor ešte pred našim letopočtom samozrejme, lebo tak, taký sme tu nezaznamenali. No a podľa jedného z britských arcibiskupov a štúdia Biblie sa začala dnes potopa sveta. Údajné zaplavenie celej planéty, ktoré je spomínané ako forma Božieho potrestania ľudstva za skazenosť. To by sme už dnes museli teda byť minimálne pokrk. Podobná potopa sa nachádza aj v ďalších mytológiách po celom svete. Podľa údajov o rodokmeňoch z Biblie došlo k potope v roku 1556 tzv. židovského kalendára. To znamená zase v roku 2204 pred Kristom, keď potopa nastala, mal Noé 600 rokov, jeho syn Sem mal stovku, potopa začala dažďom trvajúcim nepretržite 40 dní a potom ďalších 335 dní trvalo, než voda opadla, posádka archy mohla vystúpiť na pevninu. No s rodinou a zástupcami živočišnej ríše strávili v arche presne 1 rok a 10 dní. Podľa Biblie sa Boh rozhodol zničiť vtedajšie ľudstvo, pretože bolo skazené. Dnes je určite <laughs> pred koncom trvanlivosti minimálne. Chcel, aby prežil len spravodlivý Noé a jeho rodina. Takto by sme už asi vyhynuli úplne, lebo spravodlivých nájsť to je ako ihla v kope sena. Preto mu teda o potope, ktorá mala nastať, povedal mnoho rokov dopredu a dal mu presné inštrukcie pre stavbu archy. V nej mal teda zachrániť tiež všetky druhy cicavcov, plázov, vtákov, ktoré by potopu neprežili iným spôsobom. No a potopu teda prežil Noé, jeho manželka a traja synovia, ktorí sa so svojimi manželkami tam ocitli. Títo ľudia sa stali praotcami nového ľudstva. Noého predkovia sa potopy nedožili. Jeho otec Lamech, ten zomrel 4 roky pred potopou, no jeho starý otec Matuzalem zomrel krátko pred ňou. Ale takto si už môže niekto prípadne doštudovať. Existujú už aj filmové verzie, ktoré sa dostali k ľuďom. Veľa vody. My si teraz doprajeme trošku inú verziu životného príbehu a to nás bude ťahať do Ostravy, kde sa 23. novembra roku 1962 narodila Heidi Hantlová, neskôr známa ako Heidi Janku. A jej hudobná cesta to tiež je o lodičke, ktorá sa plavila a plaví aj aktuálne, aj keď teda už to nie je s jej životným partnerom, ktorý bol Ivo Pavlík. To manželstvo spečatili v roku 1992 no a vydržalo to až do jeho odchodu v auguste roku 2017. No a takto je to spievalo v polovičke 80 rokov, keď ponúkala prvú LP platňu. dní celkom dosť, čo sa týka e, albumu, na ktorý sme dnes spomínali. Bol predznamenaný aj singlom, na ktorom sa objavili dve pesničky z neho. Toto bolo Bčko malej platne s nahrávkou Budem stokrát krásnejší a táto v podstate aj otvárala celý tento albumový produkt číslo 1 natočený s kapelou Supernova. No a bolo možné sa teda pracovať k celkom zaujímavým nahrávkam z tohto obdobia, ktoré dávala dohromady aj s Ivom Pavlíkom. Ten si ju vyhliadol už v tom 82. roku približne na jednej z prehliadok, keď sa vrátila zo zahraničia. Tam trávila určité obdobie ako vokalistka Pavla Nováka. No a potom to už bolo o solovej dráhe, ktorú lemovalo viacero zaujímavých titulov, spolupráca aj s inými autormi, aj ten Ladislav Štajdl sa tam svojho času obšmietal a napokon to vyústilo aj do spoločnej nahrávky s Daliborom Jandom k seriálu Bylo nás 6, tak dem, tak dem, sme láskou a tak ďalej spojený. Čo sa týka ďalšej lásky, bude to stále o 23. novembrovom dni, ale teraz sa už pristavíme pri rodákovi z Cífera, ktorý prišiel na svet o 10 rokov skôr Laci Lučenič. Aj z jeho strany si aspoň jeden kúsok dnes určite pripomenieme, ale čo sa týka aktuálneho dátumu, tak ešte by to chcelo nejakú tú informáciu, udalosti, ktoré sú vzdialenejšie ako 20. storočie, opäť to môže byť aj o vode, pretože v roku 1500 sa zo svojej tretej výpravy za veľkú mláku vrátil moreplavec Krištof Kolumbus, vyzdvihovaný výrazne, ale tým smerom sa plavilo určite aj mnoho iných. E, v polovičke, alebo v tej druhej polovičke skôr, 17. storočia to bolo veľmi kruté, v prípade Gašpara Píku. Ten robil nezbedu, ale keď ho chytili, tak to s ním nedopadlo dobré, napichli ho na kôl, v roku 1672 a nielen jeho, ale aj ďalších 25 účastníkov proti Habsburského odboja na Orave. Tie dochované záznamy hovoria o veľkej krutosti e, tých, ktorí to vykonávali. Švédsky priemyselník Alfred Nobel dostal v tento deň podľa záznamov z roku 1867 patent na výbušninu s názvom dynamit. John Mainberg si nechal zase v roku 1884 v Spojených štátoch patentovať nesladené kondenzované mlieko a Otov slovník náučný, to už si spájame s rokom 1888, encyklopédiu, ktorá by mala byť 28 zväzkovou a ktorú práve v roku 1888 začal vydávať pražský nakladateľ Jan Otto, obsahuje takmer 186 tisíc hesiel na 29 tisíc stranách, vďaka čomu sa stala najrozsiahlejšou encyklopédiou vydanou v českom jazyku a jedným zo základných kameňov českej kultúry a identity. Bol to taký Google vtedajšej doby, len bolo treba trošku viac listovať. No, nám teraz bude padať nebo, pretože si pripomenieme Laciho profilový titul z roku 1995. Ten dostal názov Svetlo a v zátvorke a pocit bezpečia. E, točil sa od júla do septembra spomínaného roku. Hudbu si Laci Lučenič písal sám, vytvoril aj jednu z cover verzií Raya Davisa, no a na albume sa nachádza aj remake takzvaný pesničky z tých dní, ktorú ponúkol ešte na svojej prvotine, bodli jak na plavkách, vtedy spred desiatich rokov No a vlastné pesničky albumu otextoval Ivan Kelement, poslednú zase Miloslav Láber, známy ako Whisky, za hlavné vplyvy pri tvorbe e, si určil aj také postavičky ako Jack Beck, Jimmy Page alebo Kate Richards. No ale či sa to odzrkadlilo v tej nasledujúcej nahrávke, to si už budete môcť urobiť obrázok sami práve v skladbe s názvom Spadlo nebo. Spadlo nebo už dávno vieme, tak to je fakt, že Laci sa stal súčasťou slovenskej hudobnej scény už zhruba v polovičke 70 rokov prešiel si všeličím, fermátou, prúdmi, modusom, kapelou Limit, boli tu aj tie solové produkty a neskôr pozícia porodcu v rámci súťaže Slovensko hľadá Superstar, ale niekde na začiatku teda Pali Hamel a basová linka v pesničke učiteľka tanca, tá neprepočutelná hneď od úvodu skladby, ktorá sa objavila na albume Hráč, Paliho albume v tom 75. roku, tak e, to by mohol byť ten štart celkom zaujímavý. Neskôr teda bol bas-gitaristom aj vo Fermáte, v Moduse a potom prešiel do Limitu, kde už teda obhospodaroval aj iné hudobné nástroje a ako dlhoročný spolupracovník Mekyho Šbierku produkoval podstate všetky albumy až po ten samozrejmý svet z 94. Tam sa tie cesty rozišli a stihol byť aj autorom k detskému albumu Išla Miška Brieškom, pesničky pre deti, čo bolo niečo, čo nasledovalo po tomto produkte spolu s Beatou Dubasovou a Kopitovcami Po rozchode s Mekým sa okrem produkcie albumov iných slovenských, respektíve českých interpretov venoval elektronickej hudbe a experimentovaniu s muzikou. Tie svoje skúsenosti zúročil aj na remixovom dvojalbume Tribute Tr- Prúdy z roku 2000, ktorý obsahuje aj pesničku Chladná ako zmrzlinový pohár, ktorá sa stala súčasťou soundtracku k českému filmu Samotáři. My sme samozrejme spomínali na polovičku 90. rokov. Odvtedy stihol ponúknuť ešte XLL v 2007. štvrtý album. Mal by byť aktuálne stále tým najčerstvejším z jeho strany, pokiaľ teda informácie dostupné ehm, nie sú len nedoplnené. Prejdeme sa samozrejme ešte aj iným príbehom a aj príbehmi, ktoré nám ponúka aktuálny kalendár. Čo sa týka 20. storočia, nie je toho tak veľa ako v prípade iných dní. Bol tu istý Bedřich Hrozný napríklad, keď pred 109 rokmi ponúkol rozlúštené chetické klinové písmo. V ten istý deň bol aktívnym aj Albert Einstein, ten predložil konečnú verziu gravitačného zákona, známeho ako Všeobecná teória relativity. Nemecko a Japonsko podpísali pakt proti Kominterne v 1936. To bola zmluva o spoločnom boji proti komunistickému nebezpečenstvu a Zväzu sovietských socialistických republik. V Londýne mala v roku 1952 premiéru divadelná hra Agaty Christy Pasca na myši. Stalo sa z nej najdlhšie uvádzané predstavenie na svete. 1963 v Spojených štátoch na Arlingtonskom národnom cintoríne bol so všetkými vojenskými podstami 3 dní po zavraždení pochovaný 35. americký prezident John Fitzgerald eh, Kennedy. Cesta do Dallasu žiaľ teda dopadla katastrofálne. O dva roky neskôr bolo krvavo, aj keď nie až nejak extra výrazne, v tzv. Konžskej demokratickej republike, ktorá od roku 1971 bola Zajerskou republikou. Došlo tam k puču takzvanému a k moci sa dostal Mobutu Sese Seko. Ehm, prezidentom bol do 17. mája 1997, čiže zhruba 32 rokov, keď bol opäť aj on zvrhnutý a ehm, tento štát sa vrátil k tomu pôvodnému názvu krajiny, Konžská demokratická republika. 1969 rok eh, John Lennon ako člen skupiny Beatles vrátil rad britského impéria na protest proti postoju britskej vlády k občianskej vojne v Nigérii a k vojne vo Vietname. V roku 1973 zase došlo k prevratu, tentoraz v Grécku. Nekrvavý prevrat eh, stál pozíciu prezidenta Georgiosa Papadopoulosa v 1989 sa diali veci u nás. Sobotnejšia demonstrácia na letnej. Zúčastnilo sa jej 800 tisíc ľudí z celej republiky a Československá televízia vysielala vtedy v priamom prenose. Zábery skončíme v 92. roku, tiež sa už blížil koniec niekdajšieho Československa federálne zhromaždenie schválilo ústavný zákon o zániku spoločnej federácie, ktorý nadobudol platnosť o polnoci zo Silvestra na Nový rok 93. Dospelo sa k tomu po komplikovaných rokovaniach. Znamenalo to rozdelenie bez referenda dňa 31. decembra 1992 o polnoci zanikla Česká a Slovenská federatívna republika. Následne teda vznikli dve samostatné, Česká a Slovenská republika. Každá si už teda začala kráčať svojou cestou. No, či si majú navzájom čo závidieť, to už je nie na jednu vetu, to je na celý román, ale jednu vetu v tejto chvíli ponúkneme zo strany včerajšieho oslávenca rodáka z Pardubic Leška Semelku. je třeba říct, pak sadím na mlčení. Nemám ten dar o ničem umět dlouho plácat, dávno už vím, že i v pomlkách je krása, dávno už vím, že se jednou větou povědět dá, víc než se zdá, jednou větou, když na to přijde. singlíkom z roku 1985, s ktorým prišiel Lešek Semelka a v spolupráci s Jaroslavom Machkom ako textárom dali dohromady práve túto záležitosť a s kapelou SAS spolek Leška Semelku alebo spoločnosť tak e, toto pripravili a vydal sa trošku iným smerom, ako tomu bolo v 70 rokoch, keď vystriedal Vladimíra Mišíka v kapele Blue Effect. Tam pôsobil potom do 75. a či už to bol teda Blue Effect alebo Modrý efekt, natočili spolu dva albumy, novú syntézu, jednotku, dvojku, na ktorých kapela vystupovala spolu s veľkým jazzovým big bandom československého rozhlasu a v 75. si potom založil aj vlastné jazz rockové zoskupenie Bohemia. Odtiaľ sa potom do efektu vrátil a vydržal do roku 1981, ale po nezhodách s Radimom Hladíkom odišiel po druhýkrát. Prakticky súbežne sa od 70. rokov pokúšal preraziť aj ako spevák tzv. hlavného pesničkového prúdu. Mal preto aj isté predpoklady. Disponoval naozaj zaujímavo zafarbeným chraplákom a celkom príjemne zastretým hlasom. Mnohým to samozrejme robilo celkom pohodu pri počúvaní. Nie každému sa to pochopiteľne mohlo páčiť. Bola tam aj spolupráca s Karlom Svobodom. Pri pesničke si proste nejlepší. No a v 81. si potom založil práve túto spoločnosť Leška Semelky a so zoskupením natočil aj gramofónovú LP platňu a niekoľko singlov. Jeden z nich nám tu doznel a aj to z toho dôvodu, že včerajšok bol o 78 narodeninách Leška Semelku, ale z jeho strany to tiež je pre dnešok e, všetko. Ten nasledujúci blok už bude podstatne košatejší, ale pripomenieme si ho až potom, čo si teda doplníme údaje o historických udalostiach, ktoré máme v dnešnom kalendári s dátumom 25. november. Tak si poďme prebehnúť aj to najčerstvejšie obdobie, keď za veľkou mlákou oznámili, že úspešne vyklonovali ľudské embryo. No, vydali sa cestou, ktorá má svoje klady a aj mínusy. Čo sa týka roku 2005, vtedajší polský minister obrany Radek Sikorský otvoril pre historikov archívy Varšavskej zmluvy už sa podarilo určite niečo upratať, takže nevadilo, keď sa listovalo. Slovácky Verbuňk, ten bol prehlásený majstrovským dielom ústneho a nemateriálneho dedičstva ľudstva UNESCO, mužský ľudový tanec zo Slovácka. V roku 2010 pod tureckým vrchom v okrese Nové mesto nad Váhom za účasti vtedejšieho ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Jana Fígeľa po takmer polstoročí prerazili prvý železničný tunel na území Slovenskej republiky. On tam samozrejme nepracoval, on prišiel iba prestrihnúť pásku, lebo viac ako nožnice do ruky nezoberú títo hore, že by prišli s krompáčom pomáhať, <laughs> to asi ťažko. Ehm, zo sveta športu možno niekto zaregistroval tretie víťazstvo za sebou v prípade svetového šampionátu F1 z roku 2012, keď sa zadarilo Nemcovi menom Sebastian Vettel. U nás sa zadarilo Andrejovi Kiskovi a pred desiatimi rokmi v pozícii prezidenta prijal demisiu vtedajšieho minister školstva že to bude jeho následovník, ešte netušil Petra Pellegriniho. Na jeho miesto vymenoval vtedajšieho štátneho tajomníka rezortu Juraja Draxlera, ktorý bol ministrom školstva do marca 2016. No a zároveň sa Peter Pellegrini len presunul na inú uvoľnenú stoličku, stal sa predsedom Národnej rady, došlo na tajnú voľbu, hlas mu odovzdalo 120 zo 136 prítomných poslancov. Nastúpil tam po Pavlovi Paškovi, ktorý sa tejto pozície vzdal ale musela prísť kauza predraženého nákupu CT prístroja pre Piešťanskú nemocnicu. Pozíciu teda zastával do 23. marca 2016. Teraz myslíme Petra Pellegriniho. Aj zdravotné sestry boli aktívne o rok neskôr, keď pred 9 rokmi e, dlhodobo boli nespokojné, kedy neboli vtedy s riešením svojich požiadaviek a tak spustili to, čo už dnes asi ani neprekvapí, akciu hromadných výpovedí. Prvých vyše 200 padlo v Žilinskej fakultnej nemocnici. V nasledujúcich dňoch výpovede pribúdali aj v ďalších. Ono je to ľahké byť na pozícii, ktorá má možnosť niekoho držať za určité miesto Incident pri Kerčskom zálive medzi ukrajinským a ruským námorníctvom, ten má už 6 rokov. Rusko vtedy zajalo 3 lode ukrajinských námorných síl a došlo aj na mimoriadný summit o Brexite. Hlavy vlád a štátov 27 krajín Európskej únie prijali s Britániou dohodu o riadenom Brexite. Posledná informácia má 5 rokov z Drážďanskej klenotnice Grinis Gewölbe e, boli ukradnuté unikátne šperky, diamanty a drahé kamene z historickej zbierky nemeckej spolkovej krajiny Sasko. Hodnota klenotov e, je vďaka ich jedinečnosti a historickému odkazu nevyčísliteľná, ale klenota alebo klenotnícka hodnota tá by mala dosahovať až čiastku jednej miliardy eur kde sú momentálne tieto šperky, o tom už teda správa nehovorí. Ale my tu máme viacero klenotov a šperkov, jedným z nich nepochybne aj dáma, ktorá sa nám dnes pripomenie vo viacerých verziách, piatich konkrétne teda, a začneme marcom 1968, pretože si budeme pripomínať nahrávky Petri Černockej. To mala 19 rokov, keď spolupracovala s kapelou Pastýři. Tu mal pod palcom Petr Hanik. No a bolo to o to príjemnejšie pre ňu, že niekde na začiatku kariéry si mala možnosť už spievať aj vlastné pesničky. Tu vytvorila aj hudbu, aj text a aj si to naspievala. Pre mnohých možno aj dostatočne známu ovečku. Ovečku. me. dosť. A dnes, keď už tak, tak skôr také tie slzy z radostnejšej verzie emócií. Petra Černocká sa narodila 24. novembra roku 1949. Mamina úradníčka, ocino právnik, bola druhým dieťaťom v poradí. Tým prvým bol o pár rokov starší brat Pavel, ktorý sa tiež mal možnosť prejavovať, čo sa týka umeleckých sklonov a Svojho času bol aj spevákom skupiny Donald. Neskôr sa stal uznávaným disjokejom. No a rodičia eh, aj v zhode s príjímacou komisiou na Pražské konzervatórium usúdili, že je Petra dosť muzikálnou na to, aby sa stala študentkou odboru operný spev a klavír. A ešte počas štúdií práve s kapelou Pastýři, ktorá bola vyskladaná prevažne s konzervatoristou a viedol ju spomínaný Petr Hanik, natočila aj svoju prvú vlastnú pesničku Ovečku, ktorá sa vo svojej dobe stala celkom e, úspešnou, obľúbenou, vyšla aj na singloch. No a absolventský koncert, na ktorom sa e, musela vysporiadať e, so spievaním Arie Kuchtíka z Rusalky to bol jej ale <laughs> zároveň aj údajne posledný živý kontakt s klasickou hudbou, pretože v tom čase už mala angažmán v divadle Semafor a to sa jednalo viac o tzv. ľahký žáner, takže sa vydala úplne inou cestou. No a v závere tých 60 rokov, keď začínala v súbore Jiřího Grossmana Miloslava Šimka, v hre Besídka v Rašeliništi a o rok neskôr prešla k tandemu Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Už mohla prispieť aj e, konkrétnym časovým údajom. To bol ten smutný 68. rok, ktorý e, ako divadlo veľmi ťažko prekonávali, keď bolo potrebné vniesť trošku radosti do neradostnej doby, vstup sovietských vojsk a následná normalizácia postupne likvidovali anglicky spievajúcich interpretov, eh, big beatové kapely, ako bola aj skupina Cardinals, ktorá jej ponúkla spoluprácu, no ale tento ťah sa do určitej miery aj vydaril, pretože s česky spievajúcou speváčkou súbor prežil, ale s big beatovým duchom odišli aj niektorí eh, skvelí muzikanti, aj okrem iných napríklad Lešek Semelka spomínaný, takže už v podstate s popovou kapelou Kardinálové, Zdeňka Mertu, potom dlhé roky mala možnosť spolupracovať, no a v rámci tejto transformácie došlo aj k potešujúcej udalosti k Sobášu s Janom Vaculíkom, bývalým spevákom a neskôr manažérom kapely Kardinálové a tento muž sa stal aj manželom na nasledujúcich 12 celkom rušných rokov, keď krivka popularity celkom zaujímavo stúpala. Boli to roky predovšetkým koncertných úspechov, či už doma alebo v zahraničí, Polsko, Rusko, Nemecko a tak ďalej. No a my, keď už sme pri tom Rusku ako takom, tak by sme si to mohli aj pripomenúť. Máj roku 1974 Český text eh, na melódiu Vladimíra Ivasiuka napísal iný Vladimír Poštulka a s orchestrom Karla Vlacha to Petra Černocká naspievala pod názvom Mám ráda rúže. na dlouhý čas, ten, co lásku mi dluží, když se objeví zas, dá mi kytici růží a já vždycky se ptám, jestli přijmu ho zpátky. Vím, že zas Bůh ví kam, si myslím mi za čas krátký. Mám ráda růže, ráda mám jejich vůni a ty víš, kdyby pravda dziś przyjdzie. prísnych bolo aj v polovičke 70. rokov celkom dosť v niekdejšom Československu, ale presunieme sa aj do 80. rokov hudobne, aj keď teda no, veľmi ten východný smer neopustíme, hoci textárkou už v tomto prípade samotná interpretka a oslávenec e, týchto dní. Vtedy v podstate jediné vydavateľstvo Suprafon ešte v 70. rokoch, než nabehol Panton a potom samozrejme aj na slovenskej strane Opus, tak e, zásoboval poslucháčov celkom úctyhodnou sériou približne 60 singlov, potom došlo aj na albumy, ktoré mala možnosť ponúkať a boli na nich e, pesničky, či už teda prevzaté, a to nie len e, zo západu, ale aj, ako sme počuli, z východnej strany sporadicky došlo aj na vlastnú tvorbu a keď tak predovšetkým to boli pesničky z autorského pera lídra formácie Zdeňka Mertu no a tým sa zaradila napríklad e, aj séria duetov Střevíčky v rose setkání e, spívaní v dešti a e, tiež došlo aj na spoluprácu so Zdeňkom Bartákom v 71. sa ale Petre eh, podarilo dostať aj na filmové plátno a vznikla legendárna Saxana eh, aj ako pesnička nazbierala celkom slušný počet bodov, ale film Václava Vorlíčka a Miloša Macourka Dívka na košteti tak eh, to bolo tiež niečo, čo dodnes púta pozornosť dostala sa tam po úspešnom konkurze a mala teda to pošešenie si zahrať tú hlavnú postavičku a Predovšetkým vďaka tomuto obľúbenému filmu dodnes novinári ju označujú aj pre ňu lichotivým titulom Herečka. <laughs> Nie je teda len speváčkou a v roku 1999 jej dokonca za pesničku e, Suprafon udelil aj zlatú platňu a vzniklo tiež CD, na ktorom e, celý tento príbeh mala možnosť e, sama E, narozprávať a vďaka Saxane sa stala aj majiteľkou e, tzv. kutálkovej sošky, ktorá jej bola udelená už v roku 1971 pri príležitosti zisku titulu herečka roku, ale ako to ona sama veľmi často e, doplňa, bola to cena divácka, čiže nie tzv. odborníkov. My si teraz eh, Petru Čarnocku pripomenieme vo verzii eh, rok 1981. V štúdiách Československého rozhlasu v Českých Budejoviciach sa objavila aj s kardinálmi, aby naspievala tiež titul s názvom Toli eh, Ješčo búdet. No ale v tej českej verzii si to sama nazvala, otextovala a my to poznáme teda od toho 81 ako skladbu s názvom Páni nemám zdání. oi, oi. na svojom konte dva albumy. Lidí se ptej to je z polovičky 70 rokov a zo záveru tohto desaťročia aj album Ten kluk už dávno se mnou není. Na trojku si bolo treba počkať do zhruba 86. roku a to už bola muzika trošku iného razenia, ale stále ešte s kardinálmi Zdenka Mertu produkt nazvaný eh, Monitor No a čo sa týka životopisu, aby to nebolo len o tej Saxáne, treba pridať ešte niekoľko faktov. Po 89. došlo na viacero CD nosičov, z ktorých prvý dostal názov Nákladák a štýlovo nadvezoval na e, ten country hit, ktorý bol titulnou pesničkou a v jej podaní aj celkom populárny. V tých gitarových pesničkách už zostala, pretože v komorných recitáloch vystupovala s Jirkom Pracným, ktorý sa neskôr stal teda aj manželom. No a počas e, životného napredovania samozrejme e, mala množstvo vecí, ktoré považovala za svoj úspech a dodnes považuje za svoj úspech napríklad dceru Barboru, ktorá vyštudovala novinárčinu a začala aj spievať napríklad so skupinou Yellow Sisters. Na konci roku 2006 potom Petra Černocká vydala aj novinkový autorský album s názvom Souhviezdí střelce a mala možnosť teda natočiť aj voľné pokračovanie Saxany s podtitulom Veletrh strašidel. Čo sa týka diskografie, tak si ešte povedzme, že Tennessee Whiskey to je z roku 1996, Lásku blízko mám z 99. roku, to by mohli byť tiež ešte také produkty kto by si chcel prípadne doplniť jej diskografiu. Tá nasledujúca nahrávka to je singlík, ktorý ponúkla v roku 1986. Opäť si to otextovala sama. Non volio Mikala Luna, s tým prišla v origináli talianská speváčka Marina Fiordalizo, vystupujúca v podstate len pod priezviskom. Takto sme ju evidovali, rodáčku z Piačenzy. No a Petra Černocká to ponúkla pod názvom Projdem se pasáží Lúna. Petry Černockej. Za zmienku stojí teda aj 4. február 2011, keď sa stala babičkou Olivie Koko Rafajová, známa pod umeleckým menom Koko, je dnes detskou herečkou, speváčkou, aj z dabingu známou, maminou teda Barbara Vaculíková, ocinom filmový producent, internetový investor a podnikateľ Pepe Rafaj, ako už v podstate v rannom veku spievala, mala herectvo, dubbing na starosti a členkou Dizmanovho detského rozhlasového súboru sa stala za svoju úlohu Tabity vo filme Mimi šéf, rodinný podnik. Bola dokonca pred dvomi rokmi nominovaná aj na cenu Františka Filipovského. A ten zoznam filmov a seriálov sa stále viac a viac rozrastá, takže stará mama môže byť spokojná a určite aj pyšná. No a my ešte môžeme k tomu doplniť aj zisk Zlatej platne z roku 1999 od Suprafonu práve za pesničku Saxana a pred 5 rokmi, keď si pripomínala 70 tak vyšla aj pri tejto príležitosti e, knižka Životné fotostory práve pod názvom Saxana 70. No, Saxanu dnes počúvať nebudeme ako takú, ale v nasledujúcej e, pesničke niečo, čo sa tiež stalo celkom výnimočným ešte na počiatku 70 rokov, pretože text tejto pesničky e, ponúkli aj na svojom druhom albume členovia skupiny Rangers, ktorí si na LP platňu zaradili aj tradicionál, ktorý vďaka Petre Černockej dostal názov Rákosí. No a Petra Černocka sa k tomu potom vrátila v 90. rokoch, keď prišla s albumom Nákladák spomínaným v štile country music a tam si to Rákosí naspievala sama a práve tým nasledujúcim spôsobom. nestoupá. Každý tvor ví, že bouře zlá skloní hlavy nám v ten čas i já. Pokání znám na vodní plán. zlá, šedá jak cín, už neskrývá. dnes e, všetko zo strany tejto dámy, vždy kúzelnej pri akomkoľvek e, kontakte. Mal som dve skúsenosti, obidve boli čarovné a nezabudnutelné, preto sa vždy rád vraciam aj k týmto skladbičkám, ale nie je to všetko iba o Petre Čarnockej a dnes nebude teda, lebo my sa pozrieme ešte aj na iné svetové strany a do iných hudobných vôd načrieme. Tie nasledujúce momenty už budú patriť spomienke na rok 2017 v rámci seriálu, ktorým prechádzame jednotlivé e, ročníky od roku 1960. No a teraz sa pozrieme práve do obdobia, ktoré nám pripomenú tri nahrávky. Keď si tak prejdeme chronologicky udalosti, ktoré boli zaznamenané na Slovensku predovšetkým, tak e, v marci e, Satilová paličková čipka Mijavskej pahorkatiny a vajnorský ornament slávnostne dostali e, do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, boli tam zapísané. Veľvyslanec e, Slovenskej republiky v Paríži, vtedajší Marek Eštok, získal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie, či sa tým dá chváliť aj dnes. To už je iná vec. Stupavské zelé zase získalo chránené označenie pôvodu Európskej únie v máji toho istého roku po žitavskej paprike. E, kyslá kapusta zo Stupavy bola len druhou slovenskou potravinou v tejto kategórii. Mali by sme zapracovať, aby to nebolo len od tejto dvojičke. V máji na konci tohto mesiaca zase ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka zvolili v New Yorku za predsedu 72. zasadnutia valného zhromaždenia, tiež popili, pojedli a ide sa ďalej. Bratislava tá sa mohla píšiť zlatým jablkom. Toto ocenenie považované za Oscara v oblasti turizmu. Bolo to v kategórii destinácia udelila Medzinárodná federácia novinárov a publicistov píšúcich o cestovnom ruchu. Na Košickom letisku v októbri otvorili školiace stredisko pre pilotov vrtulníkov z celého sveta. Mal to byť aj výcvik využívať tiež americké vrtulníky Black Hawk. Už nás pripravovali pomaličky nenápadne. Košice sa ako prvé slovenské mesto tiež stali na sklonku 10. mesiaca v roku členom prestížneho klubu siete kreatívnych miest UNESCO. Pokiaľ ide o november, tak e, súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sa stali aj drotárstvo, fujara trombita, modranská majolika, drevené vyrezávané kríže na Podpolaní a chov plemena koní Lipican v Topolčiankách. Spoločnosť Amazon otvorila v Seredí svoje najväčšie a jedno z technologicky najvyspelejších reverzných logistických centier. Mali vytvoriť viac ako tisíc pracovných e, príležitostí, trvalých, na plný úvezok a popri tom viac ako 850 existujúcich pracovných miest vo firmnej kancelárii v Bratislave, kam to dospelo po 7 rokoch. Tí, ktorí vidia viac do tejto problematiky, si vedia odpovedať. V decembri to uzavrieme. Košice získali vtedy titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Potom eh, na rok 2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zaradila medzi 1250 najlepších univerzít planéty. Do rebríčka sa dostala ako jedna z troch slovenských univerzít. Nový unikátny biomateriál s veľkým potenciálom v oblasti liečby a regenerácie pohybového aparátu u ľudí vyvinuli košickí vedci. Informoval o tom vedecký tím Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a Ústavu materiálneho výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach v re- reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO malo Slovensko už 5. prvok. V decembri sa ním stal Horehronský viac hlasí spev. No a ukončíme to vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom. Ten menoval na návrh Národnej rady za ústavných sudcov Miroslava Ďuriša, Janu Lašákovú a Mojmíra Mamojku. Ústavný súd po troch rokoch takmer troch rokoch bol opäť v kompletnom zložení, ale ako kompletný sa niekedy ani nezdá byť, ale mnohí tak tiež nevyzeráme a ešte držíme pohromade. Tak poďme si teraz tento rok pripomenúť aj po hudobnej stránke. Začneme na východe Slovenska. Tam sa v Košiciach 12. marca 1987 narodil slovenský pobrokový spevák, bol aj vodnopolista, no a v čase, keď mal tých 30 rokov, tak ponúkol svoju albumovú, solovú e, v podstate prvotinu, ak nebudeme rátať to, čo natočil o 5 rokov skôr s kapelou Siempre, tak e, prišiel so svojou jednotkou a na nej sa objavila aj nasledujúca horúca láska a tí, ktorí vedia, kam to zaradiť, tak im už nebude ani problémom dosadiť si meno interpreta Lukáš Adamec. Hey! Máš oči uhlíky, máš z Afriky, no ty si však krásna zvoníka. čierny Cherry. muzicírovalo na jednej strane. Lukáš Adamec ten mal za sebou samozrejme aj ten to úspešné ťaženie Superstar v rámci druhého ročníka tej československej verzie. V 2016 potom zvíťazil aj v zábavnej show, ktorá má taký, dá sa povedať, že aj celkom nelogický názov Tvoja tvár znie povedomie, lebo tvár nemôže hadam znieť, ale dobre. Už sme sa na nelogické veci mohli mm, viac menej sme ich mohli prijať zo viacerých svetových stran, prečo nie aj z tejto. Potom mal možnosť stvárniť aj hlavnú postavičku e, v rámci muzikálu Jesus Cry Superstar. No a pôsobil aj ako moderátor v rádiu. Prišiel už aj s novším produktom, ten je z roku 2021, najlepšie časy pod týmto názvom bol ponúknutý, ale keďže dnes sme v 2017 tak je to práve o tomto produkte. Boli tu aj rýchlejšie záležitosti. Severozápadné Čechy si tým prešli v januári 2017. Krušné hory zasiahol vietor o sile orkánu. Na Klínovci bolo nameraných až 119 km za hodinu. Na nedalekom nemeckom Fichtelbergu dokonca 148 No, 109. majstrovstva Európy v krasokorčulovaní, ty sa konali na sklonku úvodného mesiaca v Ostrave. No a z tých ďalších udalostí, keď sa pozrieme trošku do sveta, tak americký prezident vtedajší a už v podstate pomaličke aj aktuálny Donald Trump vydal exekutívny príkaz na výstavbu múru na hranici s Mexikom. Môže byť, že mnohí toto zaznamenali a Samozrejme, bola tam nevôľa, ale skúste sa tam presťahovať a hneď oceníte. Stavby tohto typu, teroristický útok v Petrohrade, ten je z 3. apríla. Došlo aj na explóziu autobusov futbalistov nemeckého klubu Borussia Dortmund cestou na štvrtfinále Ligy majstrov proti Monaku. V Turecku sa volilo, referendum tam bolo, a cez 50% sa vyslovilo pre zmenu ústavy pri celkovej volebnej účasti 84% oprávnených voličov, aby sa Turecko stalo prezidentskou republikou. No, keby to bolo pod 50, zrejme by mohlo dôjsť k opakovaniu. Majstrovstva sveta v hokeji 81. sa konali v Kolíne nad Rínom a v Paríži čiže hneď v dvoch štátoch. Výťazstvo si domov doviezli švédsky hokejisti, bol to desiatý titul, strieborná skončila Kanada, na treťom mieste Rusko, čo sa aktuálne teda zopakovať určite nepodarí. Česká reprezentácia skončila práve na hokejkách ruských hráčov vo štvrtfinále, Slovensko sa do štvrtfinále nedostalo, napokon e, skončilo až 7 v A skupine pred Talianskom, ktoré teda napokon skončilo už aj v celej tejto elitnej kategórii. No a už nikto horší v tejto <laughs> našej skupine nebol. Z tých 7 zápasov sa podarilo iba raz zvíťaziť v predlžení a to práve nad Talianskom a dvakrát sa prehralo po predlžení 4 krát v tej základnej hracej dobe, aj keď teda oni tomu zvyknú hovoriť, že normálna, ako keby tá nadstavená časť bola nenormálna, hlavne pri futbale sa to zvykne hovoriť, že to je normálny hrací čas, ale príde mi to ako nie príliš ideálny výraz. Čo sa týka ďalších e, momentov, tak e, prechod e, v Nemecku na trošku inú verziu manželstva. Ten sa týka 30. júna. Bolo umožnené homosexuálnym párom uzatvárať manželstva aj si adoptovať deti, čo tiež ľudí dosť často rozdeluje či to tak môže byť, alebo to tak nemôže byť. Aj na Slovensku sme mali vietor silný v októbri, v Nitre dokonca v rýchlosti 124 km za hodinu. No a to by v podstate mohli byť také základné veci, ono by sa samozrejme toho dalo nájsť viac, ale budeme viac verní skôr tej muzike, ktorá je pre nás zaujímavejšia, prekonáme aj veľké kopce, konkrétne Himaláje, pretože o to sa v tom čase pokúsil a celkom sa mu to aj zadarilo albumom Poruba Jarek Nohavica, vyšiel s ním na svetlo sveta v celkom symbolický deň 17. novembra No a aj keď niektoré vesničky oprašoval z tých predchádzajúcich e, čias, tak ponúkol aj e, záležitosti, ktoré neboli dovtedy veľmi zverejňované a jednou z pesničiek je práve titul s názvom Himalá je. do toho mého kolotoče nezamotáš. Dáš. Vyděláme peníze a pojedeme do Koreje. To je země, kde se pivo nezletilým nenaleje. Polovina populace neviděla lihovinu. A ta druhá polovina hlídá první polovinu. Je to půl na půl, půl na půl, celý svět je na půl půlka, baba půlka chlebu na jazyk si šlapu jak vůl, Chose chová kozy v chebu, kaměně je vozy, sebu, o samotě nemůže je nechat, boty kozy jedna po druhé ze žalu začaly by zdechat je. Jeli mi cokoliv, líto, piju mi místo koli, to po kole jsou vole dole nepokoje, nezatelefonuju ti paranoje, to je moje. Je. Nabalíme batohy a pochoříme Himaláje. Celá naše republika se Šumavou Himaláje. Za ta léta mám už toho na tom světě najetýho. Na úpatí Himalají zamáváme na Yetiho. Je to půl na půl, půl na půl, celý svět je na půl. Půlka baba, půlka chlapů, na jazyk si šlapu jak hůl. Áno, za tie roky má toho najetýho celkom dosť, ale stále nekončí, čo je príjemné zistenie a mnohí môže byť, že už sa zháňajú po lístkoch v marci budúceho roku by mal vystúpiť aj so svojimi spoluhráčmi opäť v pražskej Outu aréne na veľkých koncertoch. Takže sa chystá opäť celkom zaujímavá udalosť, ktorá by mohla um, mnohých zaujať. Robert Kušmiersky to už je v podstate tradičný spoluúčinkujúci akordeonista, klavirista. Pavel Plánka ako bubeník, perkusista by tiež nemal chýbať, takže môže byť, že aj zo Slovenska sa tam budú hrnúť davy. Má čo ponúknuť a vždy vie aj celkom trefne trapiť klinček po hlavičke. A to sa mu darí už v podstate od tých 80 -tých rokov, keď sa ako textár na voľnej nohe začal venovať najskôr iným interpretom, ale popri tom si už nenápadne písal pesničky, ktoré neskôr predstavil aj sám a od toho zhruba 82., keď začal verejne vystupovať, tak e, patrí k neprehliadnutelným interpretom, neprepočuteľným a napriek tomu teda, že e, od určitého momentu, keď si domov doniesol jednu medailu, tak e, sa do ňoho kope z určitých strán, tak stále vie prísť s niečím, čo popisuje súčasnosť No, je to častokrát smiech cez slzy, lebo v tom vidíme kus pravdy a Jarek Nohavica je v tomto smere jeden z výnimočných autorov, tak tomuto hralo, spievalo práve pred tými už siedmimi rokmi a nie je to teda posledný titul, ktorý, čo sa týka profiloviek, z jeho strany bol posunutý smerom k poslucháčom. E, pokiaľ ide o tie štúdiové záležitosti, tak pred 4 rokmi zaujal aj albumom Máma mi dala na krk klíč, alebo Máma mi na krk dala klíč a titulná pesnička tiež mnohým dokázala dostať do očí slzy, tým správnym spôsobom samozrejme. Ale slzilo sa aj v roku 2017 pri odchode jednotlivcov, ktorí svojho času rozdávali aj radosť. No, povedzme, že tí prezidenti až tak možno nie, Mário Soares to bol portugalský premiér a prezident, Roman Herzog zase v Nemecku úspešný, Mauno Koivisto vo Fínsku, Helmut Kohl, ten bol nemeckým kancelárom, tak z tých politických úvod by to snáď aj stačilo. Eugen Cernan, americký astronaut, ten zomrel v januári. Miloslav Vlk bol kardinálom, emeritným arcibiskupom pražským a prímasom českým. No a Rajko Doleček, to bol český lekár, bol ročníkom 1925, takže sa dožil celkom pekného veku. Zo sveta športu to boli hlavne tri mená, Jozef Augusta, hokejista a tréner, Augustín Bubník tiež ehm, na tých podobných postoch sa mal možnosť objaviť a neskôr aj ako politik. No a Jana Novotná, česká tenistka, zomrela v novembri roku 2017, keď sa pozrieme na hereckú zostavu, tam je to košatejšie. Hanna Kostolanská bola slovenskou rozhlasovou herečkou, zomrela 15. januára, o 3 dní neskôr Zdena Gruberová, tiež výrazná herečka na Slovensku. Helena Štáchová, to bola česká bábko herečka, scenáristka, aj speváčka, riaditeľka bábkového divadla Spejbla a Hurvinka to byla v marci, v apríli potom Libuše Havelková, česká herečka, mamina Ondřeja Havelku, Roger Moore, anglický herec, svojho času aj James Bond, Paolo Villaggio, alias Fantoci, talianský herec, ten zomrel v júli, na sklonku augusta potom Jozef Nožák, známy majster N, slovenský herec, detský bavič, Vladimír Brabec, Major Zeman, český herec, známy aj z dubingu. Zomrel 1. septembra, 25. potom Jan Tříska, český herec, tam ten Karlov most. No, je to dodnes pre mnohých tragédia takého netradičného spôsobu. Kvieta Fialová, česká herečka, zomrela na druhý deň, 26. septembra, 9. oktobra potom francúzsky herec Jean Rochefort. No ešte sa pozrime na pozície umelecké. Začneme Ferom Horom, slovenským DJom a moderátorom, ktorý zomrel 16. januára 2017, 11. februára potom Jarmila Šuláková, moravská folklórna speváčka Chuck Berry, Americký spevák, gitarista a skladateľ ten nás opustil 18. marca, 26. potom Viera Špinarová, Štefan Nosáľ, folklorista, choreograf, režisér, pedagóg, umelecký vedúci Lúčnice, ten zomrel 22. júla, 9. augusta Marian Varga, hudobník, skladateľ Karel Štedry ho nasledoval 7. novembra, tiež bol spevákom, hercom a bol aj moderátorom. Vabidaniek, tam sme si to pripomenuli len nedávno, 16. novembra ďalšie výročie. No a 3. decembra budeme spomínať na Juraja Lehockého, bol starší brat Janka Lehockého, slovenský jazzový trúbkár. No a na konci tohto zoznamu je 6. december a francúzska ikona, spevák a herec Johnny Halliday. Tak toto boli straty roku 2017. Čo bol ešte jeden zisk, tak to budú Helenine oči, slovenská skupina, ktorá vznikla v Prešove pred 25 rokmi. Tam ten metal, ska, reggae, folk, rock, také domiešané celkom zaujímavým spôsobom. Prvý album, to by malo byť Imperium lahodných chutí z roku 2004 budeme spomínať na dvojcedečko s názvom Vajco. <laughs> Bolo aj na tvrdo, aj na meko. Na tvrdo to boli také tie rokovejšie pesničky, na meko boli také, nazvime to, že country folkové. No a jedna z nich sa celkom ujala aj vďaka videoklipu a dostala názov Uhorčík. Uhorčík. Mocníme sa, víci špána, jagadaj, daj, daj, daj, daj, daj. Tu mi vehni do terčíka, pred bytku horčíka, jagadaj, daj, daj, daj, daj, daj. Dávaj zlote tu do pána, boce štrelím jak barana, popamätáš jak karana, jagadaj. Dávaj zlote tu do pána, boce štrelím jak barana, jagadaj, daj, daj, daj. pravda není dokázaná. Jagadaj, daj, daj, daj, daj, daj. Ty nerob zo mňa násilníka, zlez mi hneď kaj zo znožíka. Jagadaj, daj, daj, daj, daj. Bo takú ti dám petelicu, popravím ti hneď stolicu, krv poteče ti po licu. daj. bo takú ti dám petelicu, popravím ti hneď stolicu. Jagadaj, daj, daj, daj, daj. Či moja do slavníka spoznať lásku od dvojníka Diaga daj, daj, daj, daj, diaga daj Tu máš moja mliečko v hrnku, bo som v lese dojiť srnku Diaga daj, daj, daj, daj, diaga daj Budeš zvojnícka konkubína, pekný večer sa začína Čorkou som nám čvaník vina, diaga daj Budeš zvojnícka konkubína, pekný večer sa začína Diaga daj, daj, daj, daj, diaga daj Nebudem robiť na roli, ľahšie je chodiť po zboji. Jak daj, daj, daj, daj, daj. Teraz o mne už všetko vieš, bohatý brať chudobným tiež. Jak daj, daj, daj, daj, daj, daj. Vzorky sudského severa na slovenského na z vetera, na pravú ruku kapitána. Jak daj, daj, daj, daj, tak daj. Čuj, hej! Ram, tak, ram, teda, teda príspevok aj zo strany kapely Helenin Oči, Martin Mihalčina spol sa nám pripomenuli tiež v nahrávke spred 7 rokov. No a tým pádom to máme tiež ako ďalší mílnik za sebou a teraz už upriamíme pozornosť síce predovšetkým jedným smerom, ale ešte to bude aj o iných menách, nielen o 10-ročnom výročí, ktoré pripadalo práve na tento deň, 25. november keď nás opustil český hudobník, skladateľ, či už populárnej alebo filmovej muziky a aj príležitostne spevák, bol aj dirigentom Petr Hapka, vlastným menom Petr Josef Lehár, ktorý sa stal aj absolventom konzervatória vďaka Viole a aj so spievaním to skúšal vtedy a s textárom Petrom Radom, s ktorým svojho času tvorili nerozlučnú autorskú dvojicu tak vytvoril aj prvé pesničky, napríklad pre Hanu Hegerovú, ale potom sa s Michalom Horáčkom predovšetkým samozrejme spojil, ale boli tam aj ďalší textári, s ktorými spolupracoval, e, čiže Zdenek Rytíř, to tiež je meno, ktoré možno dosť výrazne povytiahnuť. No a tých interpretov okrem Hany Hegerovej sa našlo tiež viac. Ono to napokon aj bude pestré, čo sa týka pesničiek, ale pozrieme sa aj do toho dnešného kalendára, lebo ešte tam máme tiež mená tých, e, ktorí na svet prichádzali a z takých tých najvzdialenejších ročníkov snáď aspoň pre túto chvíľočku 5 mien, Andrew Carnegie bol americký magnát, majiteľ komplexu hutnických tovární, narodený v roku 1835. Počas svojho života sa venoval aj dobročinnosti, boli tam aj vzdelávacie účely a investoval teda celkom slušné peniaze. Jeho meno dnes nesie aj svetoznáma New Yorkská koncertná sieň Carnegie Hall. Adolf Peter Záturecký, rodák z Liptovskej Sielnice, to bol tiež e, jazykovedec zbierajúci aj knižne vydávajúci slovenské príslovia a porekadlá, narodený o dva roky neskôr v 1837. Jedno jubileum spadá aj do roku 1844, keď sa narodil nemecký inžinier, priekopník vo vývoji automobilových motorov Karl Friedrich Benz, aj založil spoločnosť a potom skonštruoval svoj prvý automobil, pričom použil ležatý jednovalcový štvortaktný benzínový motor s elektrickým zapaľovaním. V roku 1853 sa v obci Potok narodil ďalší jazykovedec, aj literárny historik, spisovateľ, redaktor a doživotný správca Matice Slovenskej Jozef Škultéty. Spolu so Svetozárom Hurbanom a Janským obnorili, obnovili vydávanie slovenských pohľadov. vydali viacero kníh. Je to taká skôr literárno-historická tematika ale za svoje národné presvedčenie a aktivity v prospech Slovákov bol aj väznený niekoľkokrát. Posledné meno pre túto chvíľočku Ludvík Svoboda, generál, politik, štátnik, v 44. bol veliteľom československých vojenských jednotiek v Sovietskom zveze. V roku 1968 bol zvolený do funkcie prezidenta Československej vtedy socialistickej republiky a na jar v 75. sa funkcie vzdal, zomrel v septembri o 4 roky neskôr. Tak to by mohla byť taká základná zostava. 20. storočím sa ešte prejdeme, ale teraz budeme utloukať čas, pretože nám bude spievať aj autor Petr Hapka. mám rád. Do klopy vetknul jsem karafiát, v proužkovém obleku úplně fit. Škoda, že nemám, ach nemám kam jít, přitom tam zvenku zní obrovský chor. Zruší to kdykoliv úplný kor. Každý se tuží a já přesto zas Uvil jen zabíjet a utloukat čas. Utloukat čas, zabíjet čas, utloukat čas. dívá se do údolí. Diváci ČTV nad okolí, vězni se pustili do pitíku. Dobráci dělají politiku pro lepší příští a pro dobro mas. Jenom já opoudím a utloukám čas. maluje jako Van Gogh. Houmlesák motá se v stol, na můstu rozkvetá zábavný smor. Strašeček strká si do jíznu por. kasač se rozhodl pro jednu skaz. Jen já tu zpívám, čím šutlouchám. hledává se hra. Život na dílo a Schwarzenegger. Všude to swinguje, všude je kvas. A přesto zdá se mi, kde toho z nás. Jako ty zaběhlého my sa dnes pokúšame tak trošku utloukať čas. V tejto chvíli pri pesničkách Petra Habku, na ktorého spomíname v deň výročia odchodu, je tomu 10 rokov. Prišiel si všeličím, už počas štúdií sa uplatnil ako klavirista v divadle Proton a potom prešiel aj niekoľkými ďalšími scénami. Bol violistom vo vlastnej skupine Tornádo v polovičke 60. rokov potom bol dirigentom v divadle zabranou, kde tiež skladal scenickú muziku a ťažisko činnosti spočívalo práve v skladateľskej činnosti pre film a televíziu, ale aj pre vybrané osobnosti populárnej hudby, čo sme si v rokoch nasledujúcich mali možnosť teda overiť a je tu mnoho dôkazov. Prvým skladateľským počinom bola jazzová skladbička Malá píseň, spred 60 rokov, písali ju pre Karla Gota. Ani v prípade skladateľa, ani v prípade speváka sa nejednalo o nejakú zlomovú záležitosť. S Karlom Gotom spolupracoval ešte niekoľkokrát a my si jednu z verzií aj o chvíľočku pripomenieme. On potom samozrejme písal aj pre tých ďalších Helenu Vondráčkovú, Hanu Zagorovú, niečo nájdeme u Vaškaneckářa, ale dlhoročná spolupráca s Hanou Hegerovou tá je asi najvýraznejšia, ale keď pozerám na ten zoznam, dnes by sme sa mohli skôr obzrieť trošku inými smermi, lebo všetko tak či tak nepostíhame. Tam tá Levandulová asi vyčnieva najviac. No a v 80 rokoch potom už komponoval aj pre iných interpretov Michael Koca, Richard Miller, v ďalšej dekáde to bola Lucka Bílá, Jana Kiršner, aj spoločné duetá sú celkom zaujímavé, však napokon album Citová investice z ktorého sme si pripomenuli pesničku. Ten bol aj o hitovke roka. Dívám se dívám, ktorú spieval práve s Luciou Bílou. No a spolupráca s Michalom Horáčkom od počiatku 80 rokov to už mal potom nádych exkluzivity, lebo tomu zostal verný až do konca e, svojho života a koncepčné albumy typu Penzionu sviet, mohlo by tu byť i líp. Aj táto citová investice sa zaradili naozaj medzi vysokohodnotené projekty. Ale môže byť, že vysačku kvality v pohode sa dá zavesiť aj na pesničku z roku 1978, ktorý Zdenek Borovec dal názov Lorelai. Lorelai. zabudnúť samozrejme ani na tú filmovú muziku, ktorý tiež vzniklo celkom dosť, čo sa týka Petra Habku, už v polovičke 60 rokov napísal muziku pre televízne inscenácie, vo filme sa presadil na počiatku 70 rokov, to boli akcia Bororo, motív pre vraždu, potom došlo na hudbu k filmom režiséra Jureja Herca, Holky z porcelánu, Den pro mou lásku, Deváté srdce, Upír z feratu, Buldoci a třešně. V niektorých ďalších filmoch sa aj spievali pesničky, ústredné melódie, Vašek Neckář a jeho páni kluci, Marie Rotrová naspievala pieseň k titulu Léto s kovbojem alebo Jana Kratochvílová do filmu Jak se točí rozmaríny v 80 rokoch potom začal Petr Hapka komponovať aj pre väčšie televízne projekty, čiže to boli seriály Dynastia Novákovcov, My všichni školou povinní, Bylo nás 5, Prima sezóna, to sú už 90 roky, no a počet e, filmových a televíznych titulov s hudbou Petra Hapku, tak tých je okolo 90, to všetko nevymenujeme ale mohli by sme sa aspoň pri jednom z nich e, pristaviť. Treba povedať, že keď e, bol oslovený režisérom, aby sa zúčastnil e, filmového titulu Do nebíčka, e, tak bol opakovane žiadaný aj aby to nebolo len o hereckom výkone, keďže študoval u Oldřicha Nového, ale že aby zložil aj muziku, tak to kategoricky odmietal, lebo že by mohol mnohým prípadať ako taký megalomán, že chce všetko obhospodarovať, aj hrať, aj hudbu skladať. Nakoniec tento zámer e, pozmenil pri postsynchrónoch údajne povedal, nenechám takýto pekný film zničiť nejakou zlou muzikou a tak <laughs> muziku nakoniec zložil. Ale my budeme spomínať na tisícročnú včelu. To bol československo-nemecký, nemecko-rakúsky titul režisera Juraja Jakubiska s Jozefom Kronerom v hlavnej úlohe, ale samozrejme Štefan Kvietík, Michal Dočolovanský, Eva Jakubková, Pavol Mikulík, Bára Štepánová a mnohí, mnohí, mnohí ďalší si tam zahrali. Hudba bola od Petra Habku, no a koho mohli osloviť e, zaujímavejšieho než Mariku Gombitovú. teda spomienka aj na Martina Pichandu, ktorého stvárnil Jozef Kroner a ságe e, murárskeho rodu Pichandovcov, ktorej osudy bolo možné sledovať zhruba v 30-ročnom príbehu na prelome 19. a 20. storočia toto slávilo úspech už aj vo svojej literárnej podobe, keďže vznikla knižka Petra Jaroša, no a potom si nad scenár sadli aj Juraj Jakubisko, Jozef Paštéka a dali dohromady titul, ktorý Juraj Jakubisko ako režisér zrealizoval aj so spomínanými hercami a doplnil to muzikou práve Petr Hapka. Dnes pripomíname si ho pri príležitosti 10. výročia odchodu. Ešte dve skladbičky odznejú, ale pozrieme sa aj iným smerom čo sa týka oslávencov. Dnes ešte to nemáme skompletizované. 20. storočie prebehneme. Joy DiMaggio to bol americký hráč baseballu, narodený pred 110 rokmi, známym sa stal aj krátkým manželstvom s herečkou Marilyn Monroe. Augusto Pinochet, to by nás ťahalo do Chile, tak to je pán, ktorého dátum narodenia je rovnaký, len ročník je 1915. Ricardo Montalbán, herec e, americký mexického pôvodu, známy vďaka takým titulom ako Planeta opíc alebo Star Trek. Je to 104 rokov od narodenia, o rok neskôr sa narodil v Novom meste nad Váhou, hm, e, telovýchovný pracovník, tréner, pedagóg a bol aj čestným členom Medzinárodného olympijského výboru Vladimír Černušák. Rod Kramárovcov, to sa spája aj s rokom 1929, keď sa v Rybanoch narodil Jozef Kramár, z Rybian vzýšlo niekoľko hercov, Alois Kramár a Ján Kramár, otec e, Maroša Kramára, no a potom tu je ešte teda aj Jozef, ktorý sa objavil v šiestich filmoch, možno najznámejším je Posledná bosorka, ale aj ďalšie. Môže byť, že niekto bude vedieť zaradiť tam za lesom v stolnom meste Kieve. Leď ptáku, leď, oco, mama a ja, respektíve vzkriesenie, ale hlas Jozefa Kramára bolo možné počuť aj z dabingu a rozhlasových hier a za svoje herecké majstrovstvo získal v roku 2009 aj výročnú cenu literárneho fondu. Z nej sa mohol tešiť ešte 4 roky keďže nás v roku 2013 opustil. Jan Cuper, ten si dnes pripomína 78. narodeniny, rodák z Dubovej, advokát a bývalý poslanec Slovenskej národnej rady. John Fitzgerald Kennedy mladší, ročník 1960, osud to tak zariadil, že v deň svojich narodenín pochovával ocina, mal 3 roky, Barbara a Gina Bushové, to sú céry amerického prezidenta Georgia Volkera Busha, či tie sa narodili v roku 1981, takže dvaja prezidenti mali v tento deň narodené deti. Xabi Alonso, španielský futbalista, reprezentant, ročník rovnako 1981, no a 30 si pripomína Stanislav Lobotka slovenský futbalový záložník, reprezentant, mal by byť aktuálne hráčom Neapolu. Svojho času si odbil premiéru 4. marca 2012 eh, za Trenčiansky tým, keď nastúpil proti Dukle Banská Bystrica. Bol aj v Ajaxe jednu sezónu na hostovaní, ale potom hlavne do toho Talianska sa dostala. Je na konci tohto zoznamu narodeninových. nových. Po pesničke si pripomenieme už len odchádzajúcich. Prispieje nám k tomu ako mostík dueto Jany Lota a Richarda Krajča. Práve pesnička s melódiou Petra Habku a prišlo mi to vhod. Tma, co se rodí v hlavních kvérů, se přes den plíží od severu a přepadá mě za večeru a nutí mi svůj doprovod. Dnes ale nejsem tápající, jak vlci nebo námořníci. Mám světlo, je muž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že usnula tu nepřekrytá Tvá pleť jak okno za ním svítá, já byl ten, co jenom špetá o tom, co mu přišlo vhod. Přišlo ti to, přišlo vhod, že usnula jsem nepřikrytá, jak divoženka v lánu žeta a poslouchala hlas, co špitá. Přišlo mi to, přišlo Kam tu mou tíseň ukryla si? snad pod postel, snad mezi vlasy. Zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsme lodi A taky řekla, že jsem milý. Snad bledý, ale plný síly. A tak si lhala každou chvíli a mě to vážně přišlo vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že si tu spala nepřikrytá Tvá bledá pleť má dolče veta a tak se nediv, že ti špitám. Přišlo mi to, přišlo hod. Přišlo ti to, přišlo hod. Že usnula jsem nepřikrytá. Že nikdy nikdo nespočítá, jak často si mi špital. Přišlo mi to, přišlo hod. ti neuhasí, až staneš, půjdeš k oknu asi. A z hurta hvízdneš na Pegasi a odletíš dál na východ. Svíčí v noci, mizí ve dne. Pátrání bude bezvýsledné. Váněha ale nevyplatne. A mnohokrát mi přijde vhod. Přijde, přijde, přijde vhod. No jsem tu spala nepřikrytá. Jak jinak nejsem celebrita, i já jsem jenom to, co špitá. Přišlo mi to, přišlo ho. Přijde, přijde, přijde ho. Že si tu spala nepřikrytá. Tvá pleť jak okno, za ním svítá. A ten, co pořád špitá. Přišlo mi to, přišlo ho. Tak, tak, prišlo mi to vhod. Tento tzv. lirikál s názvom Kudikam, dielo zložené z viac ako dvoch tisícok veršov Michala Horáčka, z ktorých niektoré boli zúdobnené práve Petrom Hapkom a ono sa to aj uvádzalo od októbra 2009 do 16. januára 2011 v štátnej opere v Prahe, potom v Janáčkovom divadle v Brne No a bolo to aj o tejto skladbičke. Jana Lota na jednej strane, Richard Krajčo na strane druhej. Samozrejme tohto projektu sa zúčastnili aj iní. Vojtech Dyk, Čongor Kašaj, napríklad Petra Hřebíčková, Nina Divíšková a tak ďalej. Ten zoznam je veľmi dlhý, košatý ale projekt s názvom Kudikam bol práve o pesničkách tandemu Petr Habka a Michal Horáček a figuruje tam aj jedna vec, ktorú by mnohí mohli poznať ešte z 80 rokov, keď to bolo ponúknuté cez album V penziónu sviet, kde ju naspieval Richard Miller, ale my si vypočujeme zase trošku inú verziu. Budeme spomínať aj na interpreta, ktorý už medzi nami 3 roky zhruba nie je ale predtým ešte mená tých, ktorí nás opúšťali práve v tento deň, to znamená toho 25. novembra a tiež to boli celkom v nejednom prípade výrazné postavičky. Netýkalo sa to len Petra Habku, Gaston Chevrolet, to bol americký to bol automobilový priechopník a šva, e, závodník e, švajčiarského pôvodu, tak zomrel v roku 1920 potom je tu Gerard Philip, francúzsky divadelný a filmový herec, ktorý sa preslávil napríklad e, titulom Fanfan Tulipán. Zomrel v roku 1959. V 2005. severoírsky futbalista a najlepší futbalista Európy pre rok 1968 George Best, legenda týmu Manchester United – Vasilij Ivanovič Alexejev, to bol sovietský vzpierač, ročník 1942, e, bol držiteľom 80 svetových a 81 sovietských rekordov vo vzpieraní a aj dvoch zlatých medailí. Jednu získal na Olympiáde v Mníchove v 72. a tú ďalšiu o 4 roky neskôr v Montreale. E, Vladimír Machaj, akademický maliar, ilustrátor, Venoval sa aj tvorbe pre knihy, časopisy a najmä pre deti. Známková tvorba, voľná grafika. Dlhé roky pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Zomrel v roku 2016. V ten istý deň aj herec František Peterka, ktorý od mladosti rád športoval, chcel sa stať učiteľom telocviku, vspieračom aj vrcholovým športovcom. Neskôr sa stal známym tým, že chodieval na natáčanie všade pešo, pokiaľ to samozrejme <laughs> bolo e, tak normálne dostupné. Medzi jeho najznámejšie úlohy patria tie, ktoré stvárnil v komédiách Zítra to roztočíme drahoušku a Co je doma to se počítá pánové, kde si zahral manžela Ivy Janžurovej, ale partnerom jej bol aj e, v komédii Hodíme se k sobě drahoušku po boku Karla Augustu Heleny Ružičkovej si zahral vo filme Příště budeme chytřejší staroušku a zaujal aj niekoľkými replikami z filmu Jácheme hoď ho do stroje, kde stvárnil trénera Juda a potom tam bol aj seriál Arabela, kde vytvoril postavu českého Fantomasa a výraznou bola aj postava Krakonoša vo večerničkovej sérii Krkonošské pohádky kde vystupoval s Iliom Prachařom, Jaroslavom Satoranským, Zdeňkom Řehořom a Hanou Maciuchovou. Zomrel teda ako 79-ročný, eh, teda 79-ročný utrpel zranenie, tam ho zrazil automobil, ale nakoniec aj vďaka teda tej jeho športom trénovanej eh, kondičke eh, to telo ustálo, prežil to. Bolo to samozrejme už komplikovanejšie, čo sa týka pohybu, ale nakoniec teda zomrel ako 94-ročný v 2016 v hospici v Liberci. Mesto si ho vážilo, cenilo, už pár rokov dozadu dostával aj rôzne čestné občianstva. V tom 2016 ešte zomrela jedna postava a výraznejšia celosvetovo, ktorou bol Fidel Castro, kubánsky revolucionár, politik, štátnik, niekdajší najvyšší predstaviteľ Kuby a o 4 roky neskôr ho nasledoval aj jeho nazvime to, že priateľ, lebo existujú záznamy, keď sa vedeli zvítať Diego Armando Maradona, argentínsky futbalista, sú to 4 roky od odchodu tejto veľkej hviezdy futbalových trávnikov, ale žiaľ boli tam teda aj tie drogové záležitosti a ústup z pozícií Mohlo to určite mať aj výraznejšiu podobu, ale ten titul z Mexika, kde to teda dopadlo, ako to dopadlo, dnes by to už možné nebolo, lebo tá ruka, ktorú proti Angličanom vytiahol, tzv. božská, to by mu už dnes samozrejme neprešlo. Ten druhý gol, ktorý dal po sóle cez polovičku ihriska, to už bolo zase z inej kategórie. No a posledné meno to je spred dvoch rokov odchod. Speváčka menom Irene Cara. To bola americká aj herečka, aj popová a disco speváčka, skladateľka. Môže byť, že mnohým um, utkveli v pamäti hlavne dve pesničky, keď si zahrala Koko vo filme Fame a aj titulná pesnička zaujala, u nás ju ponúkla pod názvom Stúj Petra Janu. No a film Flashdance ten v roku 1983 prišiel aj s titulnou pesničkou a tá kráľovala svetovým hitparádam a dodnes sa teší tiež celkom slušnej odozve. To by mohlo byť asi aj všetko. Už len František Segrádo čaká v našom pomyselnom zákulisí rodák Zovsetína ten bol ročníkom 1955 Takže 8. januára si budeme mať možnosť pripomenúť nedožitú 70 čo sa týka jeho cesty, tak e, jeho prastarý otec bol Talian, preto to netradičné priezvisko. Vyrastal v muzikantskej rodine, mal vzťah k výtvarnému umeniu, chcel aj pôvodne študovať. Tento smer ale na školu ho neprijali a tak sa vyučil za kuchára čašníka, potom vystriedal viacero zamestnaní, bol aj predavačom, mesiarom, pracoval v pohostinstve, bol zamestnaný potom aj ako výtvarník vianočných ozdôb vo Vsetinskom výrobnom družstve Irisa a popri práci si urobil školu a až do 89. pracoval so sieťotlačou. Po voľnom čase sa teda venoval hudbe, maľovaniu, keramike, výrobe ateliérových šperkov Neskôr, ako 40-ročný, už mal možnosť účinkovať v pozícii textára, speváka, hral aj na fujaru v najrôznejších hudobných e, žánroch od folku až po rok no A na konci 80 rokov pracoval aj s kapelou Dobrohošť. Neskôr dva roky hostoval v Čechomore, vystupoval aj so skupinou Veselá bída, s ktorou hrávali moderné úpravy ľudových piesní v 2003 naspieval dve pesničky pre spoločný projekt Michala Horáčka a Jardu Svobodu na album Takto chodí a po tejto spolupráci už potom mal možnosť sa dostať aj k melódiám Petra Habku a hlavne tá následujúca je jednou z takých tých najvýraznejších, ako som už naznačil, Richard Miller ju ponúkol prvý a v jeho podaní to má tiež svoju úžasnú atmosféru. Dnes ako bodku za Petrolejkou teda využijeme tú, verziu, ktorú naspieval František Segrádo. A budeme rozoznávať chúzy medzi obilím a podobne. A to je bodka za Petrolejkou aktuálnou, pričom do počutia pri tej ďalšej, pokiaľ si na to nájdete čas, sa tešia z Banskej Bystrice. Pekný, zasnežený, novembrový čas vám želá Peter Kršiak. neznámých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že si zakutálená, jak drobná mince pod rohoškom dní. Ja však rozeznávam zvuk húze, co sa odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu tvé závaží. Já vždy rozeznávam Když jdeš ulici, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávam, slunce, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulici, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci hravě rozeznávám, hravě rozeznávám. Má svoje léta právě jako já. Máš na čase jít už vlastním barvám si věřím, že ti budu moci říct. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulici, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou mezi tisící. Já tě rozeznávám vlčí máky v osení, jak prstem mezi dlážděním. Tvá grácie se nemění. Já ji rozeznávám hravě, rozeznávám.